И денес ке... нема да продолжиме со серијата за Турангелската вест, но ке зборуваме за една исто така битна тема, тема за последното време, повторно ќе кажам, сериозна тема. Ако се секавате дека Јани, обеше на самиот почеток од нашите, правењето на нашите снимки, одржа една проповед под наслов Последниот греф, да, така беше Јас ова некако ја насловив за како најопасниот греф. Може да погодувате што е тоа. <clears throat> Минатиот пат зборувавме за милоста Господова, за тоа колку тој се труди да спаси поединец, да исправи на прав пат и цела нација, и целиот свет, ете ги видовме случаевите и со Ное, како цел свет пропаднало освеношен души. И еве пак да отвориме таму во Битие 6 глава <clears throat> и да видиме кој што е во суштина тој најопасен греф и зошто е најопасен е 6 глава, 3 стих првен. Тогаш Господ рече, Мојот дух нема да остане довека во човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Штаа милост од 120 години, кој што, за жал, многоштвото ја прокоцкало. Мојот дух, вели, нема да остане довека во човекот, човекот е телесен. Мислам дека дека се читаа воведните зборови се спомна делот на борбата меѓу духот и телото. Таа борба е постојана. Што ќе преовлада? За жал, тогаш во предпотопниот свет преовладало телото. Јован ќе ни каже дека тоа се желбата на очите. Она што сака срцето. Горбоста на животот. Па да не зборуваме за тоа како бил исмеван Ное од тогашните мудреци, од наводници, научници, кои што сметале дека нема шанси такво нешто да се случи. И денеска има еден куп експерти и научници. Вчера гледавме со Блаже како тврдат дека ГМО е докажано дека е, не е штетна воопшто по здравјето. Генетски модифицирана храна. Професорка на Земјоделскиот факултет, мислам дека се кажа, тука во Скопје И еден куп има такви. Мудруваат, полни се со знаење, со факултети, со, со звања. Но е, еден куп од тие завршиле таму кај што не требало за жал. Во Данијал, петата глава, спомнавме за Валтазар. Господ трпел, го подсетува Валтазара, да ја подсетам нели, на тие зборови, на Навуходоносор, на тоа што се случило со него и зошто му се случило. Сега на да, Навуходоносор, е, овој град, ова царство што јас го изградив, јас, јас, јас, заборавил на тоа дека Бог е тој кој што ги поставува, Бог е тој кој што дава, се издигнал и се вели за Валтазар 22 глава 22 стих од 5 глава Даниел. Но ти Валтазар сине негов не го понижи своето срце, иако го знаеше се тоа. Имаше светлина, имаше пример пред тебе, но не го понижи своето срце, иако знаеше се. Ти се издигна против небесниот Господ. Нареди да ти ги донесат посадките од неговиот храм и пиевте вино од нив Ти, твоите големци, твоите жени, твоите соложници, фалијќи ги боговите од злато и сребро, од бронза, железо, од дрво, камен, кои не гледат, не слушаат, нито разбираат, а не му даде слава на Бога, кој во својата рака ги држи твојот здив и сите твои патишта. И тој е тој кој што менува цареви. Него требаше да го возвеличеш, да го... а не самиот да се возвеличеш, да се возгордееш. Езекијал 16 глава. И тие стихови ги читавме. Израел. Старозаветниот Израел. Избраничката Господова, невестата негова. Како тоа станала блудница? Езекијал 16 глава. Да се подсетиме на тие стихови. Поминав покрит тебе и се загледав од 8 стих, 16 глава Езекијал. Поминав покрит тебе и се загледав во тебе, и ете твојата возраст беше добра за љубов. Ги раширив врз тебе твоите скутови и ти ја покрив голотата. Ти се заколнав и склучив завет со тебе, зборува Господ Бог, и ти стана моја. Те искапе во вода, ја измив крвта од тебе и те помазав со масло. Те облеков во шарени облеки на, на нозете, те, ти обув обувки од убава кожа, те опашав со тенко платно и те покрив со свилени, свилена покривка. Те украсив со накити, на раците си ставив на раквици, околу вратот огрлици, ти го украсив носот со прстен, ушите со наушници, а главата ти ја овенчав со најубав венец. И така сета со сребро и злато се украси, во облека од лен, навезена со вес, за храна ти дадов најубаво брашно, мед и масло. Беше толку убава, прекрасна, слична на царица. Гласот на Твојата убавина се расшири меѓу народите, зашто Ти беше совршена во мојот накид, што го ставив на Тебе, зборува Господ Бог. Господ ја накитил, Господ ја направил убава и вистина била убава, совршена. Дајте Господ кога кити, и сваќаме сите овие работи, посветува. Тоа го трга башка за себе, од го делува, Друго е кога човекот сам се кити. Тоа е веќе друго. Сосема друго значење има. Но, 15, 15, 15 стих, Твојата убавина, убавината која што Господ ја, му ја даде на Израел, со која го накити, што направи? Те занесе заради својот глас, репутација, му се предаде на блудството, своето блудство му го нудеше изобилно на секој минувач негова беше. Страшен пат. Се пренесовме за миг и минатиот пат и во Христово време, како го отфрлиле Христо. И тогаш биле мудреци еден куп. Сите повеќе знаеле. Не може овој да биде Месија. Овој хули. Овој го има духот на ги изгонува демони со помош на силата на Велзев. Теолози, не може тој да ни каже на нас што ние знаеме, па ние во рабинските, рабинските школи завршивме. Тој нема ништо. Сушност во Христо време имало комбинација од се, од сите овие работи што гледаме. Пред се, највеќе таа духовна гордост. Национална гордост исто храмот, нацијата нема шанси да пропадне, никогаш. Мудрост човечка. Римјаните прва глава е на совршена слика за тоа како е светот денеска. Некои делови од овие стихови ме подсетуваат на Тимотео трета глава. Како е светот, односно ќе дојдат тешки времиња. Затоа што луѓето ќе станат вакви такви. Римјаните прва глава, имаме слични текстови овде стихови. Од 21 стих Зашто, иако го позна Бога, го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни. Тако свет денска живееме. Кога мудреци повеќе се чини дека никогаш немало порано во, во историјата на, на човештвото. И ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слики и слични на распадлив човек, на птици, на четворнозни животни, на лазачи. Затоа Бог ги предаде, според желбите на нимите срца на нечистотата, така што сами да ги обесчестуваат своите тела, нив, кои Божиот, Божијата вистина заменија со лага и му се поклонуваа и служија на созданието место на Создателот. 26 стих. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, нивните жени го заменија природното обштење со неприродно. Мажите исто така го оставија природното обштење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг, правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена, заслужена плата во себе за својата заблуда. Бијќи не се обидел да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги преда на нивите изопачен ум за да прават што не прилега, исполнети со секаков вид неправда, расипаност, алчност, зло, полн со завист, полни со завист, убиства, расправи, лукавства, подлости, подмолност, сушност, озборувачи, клеветници, мрзители на Бога, насилници, горди, самофал, фалувачи, самофалници, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без любов, без милосрдие. Тие знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт, па сепак не само што го прават тоа, тука им одобруваат и на другите да го прават. Зарем ова не е совршена слика на денешниот свет? И што гледаме во сите овие? Во предпотопниот свет. Кај Валтазар, кај Навуходоносор го спомнавме. Во Езекије 16 глава описот на Израел. Во Христово време, е во наше време. Да се вратиме пред настанокот на ова наша планета. И ќе ги видим истите карактеристики што, ги, што се појавиле кај првото создание. Езекил 28 глава. Цели нации пропаѓале, луѓе пропаѓаат, и ден денеска пропаѓаат поради овој опасен греф најопасен. Езекијал 28 глава. Познати зборови, првествено за царот Тир, меѓутоа знаеме дека се однесуваат на Луцифер. Човечки сине, 12 стих. Залеле кај тажачка на тирскиот цар рече му Господ Бог зборува вака: Ете ти беше примерок на совршенство, полн со мудрост и чудесно убав. Овој стих гледаме две карактеристики. Два, два, а, две, два квалитета. Полн со мудрост, чудесно убав. Во едом во Божјата грајна живееше ти, твоето облекло беше украсено со секаков сарт, топас, дијаман, хризолит, оникс, јаспис, сафир, смар, злато. Богат. И убав исто време, значи, накитен. Беа направени тапани и кавали на денот на твоето раѓање, беа подготвени. Знаеме дека бил водач на музичарите. Музичар. Но не само тоа, туку те поставив како раскрилен херовим, заштитник беше на светата Божја гора, одеше сред огнено камење, имаше позиција. Имаше мудрост, беше убав, беше богат. И внимавајте 15 стих што вели, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање. Што ни каже овој стих? Тоа што беше убав, тоа, беше, тоа што беше богат, мудар, тоа му беше дадено од Господа. И тој наместо да го прослави Господа, што се случи во неговото срце? Значи, сето ова е добро, сето е, сака Господ да бидеме и богати, и да бидеме убави, и мудри. Сето тоа се добри карактеристики и квалитети, но да го прославиме Господа. Елен Вајд вели, Господ е любител на убавото, но највеќе од се сака убав карактер. 17 <laughs> стих. Срцето ти се возгордеа заради твојата убавина. Ја занемари својата мудрост заради своето богатство. Те фрлив на земја и те предадов на земите цареви за да те гледаат презирено. Никаков, никаква позиција, никаква власт. Гледаат и богатството, каква улога имала, имало. Ја занемарил својата мудрост. Сете се на Соломон. Барал мудрост, добил мудрост, што направило богатството? Убавината, заради убавината се возгордеал. Потем, што е мудрост? зачетокот на мудроста е што? Пословици 9.10 Пословици 9.10 Да се подсетиме познати стихове. Стравот од Господа е почеток на мудрост. Ако немате страв Божи, немате ни, почет, ни м од мудрост немате. Или 8.13 пословици. Стравот од Господа е омраза кон злото. И да, Луцифер на почетокот имал страв од Господа. Го величал Господа. Пазите, тоа е првото создание од Господа. Но станал арогантен, се возгордел. Заради своето убавина, заради своето богатство. Еве, во истата таа глава од вториот стих. Вториот стих го читаме, четвртиот и петиот ги прочитаме исто. Ова Овде не пишува од кај почнува вториот стих уопште, ама Господ Бог зборува вака, твоето срце се возгордија, ти рече, јас сум Бог, Седам на Божиот престол во срцето на морето, иако си човека не Бог, ти го изедначи своето срце со Божиото. Гордост, значи 28 глава Езекил, 2 стих. Гордост заради позицијата. Па таа му била малку, па сакал и се изедначил со Бога. Пото па четвртиот стих. Со својата мудрост и разум насобра богатства, ја наполни резницата со сребро и злато, Со твојата голема мудрост, со посредство на твојата трговија, го умножи твоето богатство. Но твоето срце се возгордеа од богатството. Овие четири квалитети што му ги дал Господ, и убавината, и мудроста, и богатството, и моките, значи позицијата, сите го однале во пропаз, сите го возгордеале. Место да го прослави Господа, се свртил кон себе си. Да не читаме во Исаја 14 глава, Јас, јас, јас, јас. Тоа е одлика на, на гордост. И сега, како Исус, да видиме, да ја видиме сега разликата како Исус и како ние, налик на Исус, треба да стоиме и да гледаме на овие квалитети. Кој стана озвор за мудроста, значи во него време еден куп мудреци имало, кажувме, Исус не се немал со дипломите своји, кои ги немал. Ама бил мудар. Откаде на таа негова мудрост? Па е, стравот од Господа е мудрост. Не ви треба факултети за мудрост. Јован 5.30. Вие што вели овде? Јас ништо не можам да правам само од себе. Како што слушам, така судам и мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата воля, туку волята на оној кој ме прати. Каде гледаме фалеништво тука со мудрост и со знаењето? Денеска се тепаат за дипломи и во, во црквата. Јован 7.16 Како да, да беше изворот на мудроста таму, па ајде да идевме стварно сите, да заложивме да за да најдеме мудроста. Јован 7.16 Исус говори рече, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. Нели можеше да каже, е, чекате јас да ви кажам што знам. Не, не, не, мојата наука, оно што јас ви го зборувам, не е моје. Кој станува збор за убавината, гледате ли некаде опис во Библијата за тоа колку бил убав Исус? Нема никаде а купиште и купиште стихови има и страници кај што се опишува оно што е најбитното, неговата внатрешна убавина, неговите квалитети, неговиот карактер кој што е оно што е најбитното. Тоа е таа убавина што Господ ја сака. И воопшто не се трудил да привлечи внимание со некоја своја надворешност. 52 глава, 53 глава Исаија, познатите стихови. Исаја овде патем речено Не вели дека тој бил грд. Туку сака нешто друго да каже. Вели во вториот стик. Израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да бисме се загледале во него. Немаше ништо што би привлекло надворешно внимание. Па не му беше тоа целта на Господа. Нема воопшто никаква сврха тоа. Ни милозливо за да би не, да, за да би ни се допаднал. Да, тој бил уреден, тој бил едноставен човек, како и сите тогаш се облекувал во едноставна облека. Воопшто не сакал да привлече внимание со својот физички или не знам каков изглед. И еве, зборуваме за светилиштето ова тромесечие. Има многу убава слика и многу што да се научи од светилиштето. Ако го погледнете од надвор, зборувам сега за скинијата, во пустината, што изгледало светилиштето? Шатор нема некоја привлечност, а што имало внатре? Златни, злати, златен светилник, па еден куп скапоценности и, и вредни работи. Зарем тоа не ни кажува нешто. Целото светилиште кое ќе оземете, тоа е Исус. Се е Исус сушност таму. Се е слика на Исус. Целото е слика на Исус. Однадвор нема ништо привлечно, меѓутоа внатре се квалитетите. богатството, кога сме кај богатството. Второ Коринќаните 8.9 Второ послание до Коринќаните 8.9 Зошто позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос Како заради вас од богат стана сиромашен, за да се обогатите вие преку неговата сиромаштија. А што да кажеме за позицијата? Се секјавате ли кога, е, пред да дойдеме кај позицијата негова и како гледал тој на позиција, на власт? Се секјавате ли кога се, а, Јуда му се нуди на Исуса да биде примен? Што му одговара Исус? Имаше од неодамна малку дискусија околу тие стикови, мислам дека баш Данило го спомна. Лука 9 глава 58 стих. И кога дојде време, а, не, се извинувам, 58 стих, еден му рече во 57 стих, значи дојка одеше по патот, ќе те следам каде и да одиш. И Исус читајќи го неговото срце, зошто тој сака него да го следи, а после ќе се покаже како кобно баш тоа зошто. Баш таа желба за, за богатење, за пари. Му вели, лисиците имаат легло и небесните птици гнезд, значи да ти кажам, да, да имаш дознаење, дека и лисиците имаат легла и небесните птици гнезда, а човечкиот син нема каде да ја подпре главата. Така да не размислувај така. Каков став имал Исус кон богатството? И, значи, не е лошо, не зборуваме за лошо, меѓутоа, неверојатно измамливо. Може да ви го сврти срцето и да ве возгордее. Да биде на благослов. Исус да биде на благослов на другите. Тој осиромаши, за да другите се сбогатат пред се на благослов на овој патнат свет, кој што треба да го чуе Евангелијето. Значи, видите сосема спротивни ставови гледишта кон овие квалитети кај Исуса за разлика од Луцифер и за разлика еве од цели нации, луѓе, поединци, цркви, кои што се возгодеарале заради својата убавина, заради мок позиција и Кога сме кај моките позицијата во Филипијаните 2 глава, не мора да ги читам тие стикови од 5 до 8, дека Исус се понизи, го остави небото, се симна доле стана слуга, како еден од нас, човек стана. Вопшто не му беше битна позицијата. Сушта разлика од, од Луцифер. Значи, повторно и моките и позицијата ја остава повторно за благослов на другите. И како стоиме ние со овие квалитети? Пазите, гордостта е најопасното нешто. Може да ве е убавина, може да ве узгордее, како што видовме нели од Луцифер, богатство, моќ, позиција, мудрост, знаење. Каква е ситуацијата денеска? Читавме во римјаните. Правејќи се мудри, се избезумија. Денеска имате факултети, високи школи, па ја земете пример Македонија. Нема град што нема факултет сега. Ништо лошо во тоа, ама колку повеќе некој има знаење, толку и поарогантен, не можете да му кажете ништо. Тој се знае. Колку повеќе дипломи, исто така. Има не, не велам, ама во главном тоа е правецот. Наместо знаењето, значи колку повеќе знам, да ме направи по-понизен, затоа што факт е дека е во, то, поготово во ова време информативно, кога значи, толку многу знаење може да натрупате на многу едноставен начин, преку интернет или не знаме, книги има и се, колку повеќе дознавате работи, толку повеќе свакате уште колку многу има што не знаете. А не, ке земаме една диплома и готово. Ти ли мене ќе ми кажеш? Тоа е тенденцијата, тоа е правецот кој што го зазимаат луѓето за жал. Убавината, накид, украсување, голицава тема. Нема да зборувам многу. Секој треба да си постави прашање, кој е мојот мотив на моето украсување? Затоа што видовме и Луцифер, и на Охудоносор, и Валтазари, и не знам бошите, Бог им дал тоа што им дал и убавина, и богатство, и се за да го прослават Господа. Ако тоа е вам, моја, вашата мотивација вред. Ама да не е некоја друга. Ако читате во Библијата, поготово во Стариот Завет, секаде е каде што Божиот народ се украсувал, джинджир-менджири, тие накити и се живо, е знак на отпад Друго е Господ кога кити. Рековме дека е сосема друго значење. Битоа кога самите се китиме, ако е причина, веројатно, тоа да приличам внимание на себе, тоа ли е нашата мисија? И треба да, да луѓето го видат во нас Христа, а не да бе видат мене, тогаш тоа може многу лесно да не возгордее. Господ ги закопал и златата, и диамантите, и се, само за да не зачува на некој начин и од, и од тоа зло. Што му е битно на, на Господа? Прво Петро 3, трета глава, Прво Петро трета глава, познати стихови. И ние сме храм на Светиот Дух. Како храм на Светиот Дух, како едно светилиште, Нема потреба да обрнувам внимание на, на надворешноста. Нормално, скромно, наједноставно, меѓутоа, внатрешността е таа која што е битна. Прво Петрово, трета глава, трети и четврти стих, познати стихови. Вашиот украс да не биде надворешен во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облики, туку сокрениот човек на срцето во нераспадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. Или прво послание до Тимоте и втора глава, Прво послание до Тимоте, втора глава. Од 8 до 10. И така сакам мажите се молат на секое место, подигајки ги <clears throat> светите раце без гнев и препирка. Исто така и жените се украсуваат во пристојна облека, скромно и предпазливо, не со плетенки и злато или со бисер или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилика на жените кои што исповедаат дека се побожни. <coughs> внатрешната убавина, оно што е потребно. И знаете, некојаш ќе слушнам на оваа тема, барем, коментари, <coughs> па не е битно каков сум, на што изгледам, битно ми е срцето. Се ги слушнали коментари? И аз нема да коментирам, туку и прочитам еден цитат, па вие како сакате сватете го. Видов дека надворешниот изглед е всушност показател на она што е во срцето. Точка, ја можам тука да завршам. Што е тука нејасно? Видов дека надворешниот изглед е всушност показател на она што е во срцето. Кога надворешноста е накитена со ленти, околу вратници и други непотребни украси, тоа јасно покажува дека љубовта спрема сите тие нешта е во срцето. Ако таквите не се очистат од својата изопаченост, тие никогаш нема да го видат Бога, затоа што Него може да го видат само оние кои што се со чисто срце. Прво свелошто, 136 страна. <clears throat> и убавината, и мудроста, и богатството, и знае, значи, знаењето, го спомнавме, позицијата, сето тоа може да е возгордие, тоа Господ многу добро го да знае. Видовме од каде потекна злото, од Луцифер. Зошто? Видовме како цели нации пајаат. Еден куп луѓе губат спасение, токму поради гордост. Кога сме кај моки позиција, само да го спомнеме пак Навуходоносор. Господ му дал се. Трупал богатства и на крајот, место да го возвелича Господа, е, јас што го направив ова, овој мој град. И потоа, што се случува? Господ му го зима разумот. И што одново го доносува? Можете ли вие без тоа и да и трупате богатство или разумот му го зима? Вика, пасел трева како вол. Ами дојде тука една мисла што е во ново, меѓутоа знаете дека е докажано дека свежата храна, преци и зелената, па и тревата буквално го чисти умот. <laughs> За да ви дојде умот, треба да помине некоја фаза таква. Господ не случайно може и овака го <laughs> казнил под наводници на Охудоносор, меѓутоа знаеме што се случува после него. И каква една глава напишал во Значи, ако Господ не ви даде ништо од тоа, се што ни дал, со се треба да го славиме Господа. И убавината, не се сите убави, <laughs> некој погрет, некој неја. Мехи тоа, таа надвршна убавина е ништо во со внатрешната, повторно да потенцираме. И на крајот би завршил зашто овој греф е најопасниот со цитат од Христови параболи. Видите што вели овде. Ништо не е толку навредливо за Бога, ништо толку опасно за човечката душа. Значи, ништо нема поопасно за човечката душа. Како горделивоста и самоувереността. Од сите греови, тој е најбезнадежен, најтешко се лекува. Да го наречеме рак на нашата духовност. Најтешко се лекува. Мада Може би не се лечи многу тешко ракот, ама <laughs> зависи како го лечи. Но како и да е, мола? <laughs> Како и да е, ова е сериозно. Поготово во времето во кое што живееме. Гјавот може да не одвлечка и тоа му е целта на сите овие начини. Треба да биме понизни, Треба да му одадем, да одаваме чест и слава и благодарност на Господа за се. Тој дава. Точно е. Не може да се жалиме, на сите ни дава. И едно, и друго, и трето, и четврто. Но со сето тоа да го прославиме Господа, не дозволиме да се вкорени, односно, гордоста ние имаме по природа, меѓутоа, ние треба едноставно да ја сузбиеме со Божија помош, затоа што е опасна, најопасна. Нека му е слава на Господа што сепак ни дал примери, сепак ни дава сила, сепак не насочува каде треба да гледаме и како треба да гледаме на сите овие нешта и ако така постапуваме, ако му дозволиме да работи преку Духот свој свети, тогаш нема да има проблем. Нека му е слава на Господу, ще е наш. Амин.